Come on, man. You are more of a bitch than a bitch, bitch. You hear me? Get up. やったぜケンシロウの飛行をついたお前はもう死んでいる <laughs> I got the flow and the flow in the bass Dig in your mouth when you talk in the chair King in the jungle មិនដែរតតំប្រេះនិយាយមកបំភ្លឺដាក់បលៃតតំប្រេះគិតឲ្យច្បាស់មុននិយាយនិយាយអត់បញ្ចុយលៀមរែកអវជ័យគិតឲ្យនឹងគិតឲ្យនឹងគូហើយនឹងភ័យពួកព្រមនិយាយស្រីឲ្យងប់នឹងសម្ដី I got the flow and the flow in the bass Dig in your mouth when you talk in the chair King in the jungle មិនដែរតតំប្រេះនិយាយមកបំភ្លឺដាក់បលៃតតំប្រេះគិតឲ្យច្បាស់មុននិយាយនិយាយអត់បញ្ចុយលៀមរែកអវជ័យគិតឲ្យនឹងគិតឲ្យនឹងគូហើយនឹងភ័យពួកព្រមនិយាយស្រីឲ្យងប់នឹងសម្ដី For the club, I'm like trophy, fucking that bitch. Oh, they bit like COVID I'm a damn my shit like zombie oh, Give me that juice I'm ខ្លាំងកុំទូ no time to lose no energy the club up like trophy that bitch they bit like COVID I'm damn my shit like zombie Give me that juice no time to lose no energy I got a check Your boy want to back, he act like a boss. So tight, so bad, out dick. My two and I That's right. And I get the up, always up to the top. That's right, that's right. Racks on rack, I'm a boy, got my back, go rock my chain like a big rose. Wanna head on me, but you got none of these, you better head or step. Can't fuck with me, you're so fucking me, you better hit my devil. មានគុំមិនចេះគិតមានគំនិតមិនចេះកែមានពុំមិនចេះគិតមិនចេះរ៉េបគុំភ្លេចប្រយ័ត្នប្រុងប្រយ័ត្នមកប្រយ័ត្នត្រូវគេស្ទាត់ត្រូវមុនខំពេបទុកលុយធ្វើថ្មីប្រយ័ត្នបែកអត់លុយថ្មីឆែកបួយចែកបួយចែកគាត់នឹងវាមិនដ ខ្ញុំខុសគេ I say fuck you bitch have a nice day ពួកខ្លះចង់តែខ្ញុំចិត្តតែជេរបើមិនត្រូវរឿងវាវាមិនឈឺគួរទេខាងក្រៅក្រៅណាស់មែនទេមិនទៅជាចេញផ្សែងឬក៏ឯងជាប់ឃ្លាខំប្រឹងរកលុយរាល់ថ្ងៃព្រោះវាមិនដាច់ចិត្តតែមិនដាច់ឆេគេ For the club up like drop we fucking that bitch ដូចមើលរឿងត្រង់ស៊ី Can it dip it like covid I'm a damn my shit like zombie Give me that juice អត់ខ្លាំងកុំទៅ no time to lose no energy គេតែគ្រងខ្លាំងចង់ だけやがてរបងកំពេញនៅឆ្នៃមួយកូនអ្នកឯងចាំដល់តែពីអត់តម្លៃមិនតែងងឹតប៉ុន្តែខ្ញុំតែកាត់ថ្លៃស្វ័យអត់តែកាត់ធ្វើខ្ញុំមានតម្លៃមេឃងងឹតតែមួយចំហៀងមាននៅទាំងនោះប៉ុន្តែគ្មានភ្លៀងដីសើរកខាត់ជាជឿមផែនដីបែបពុកពុកតែពុកជាជួឈាមជួយវិចិត្រចង់ខ្ញុំនៅមកកើតចលនាពាក្យថ្មីតែឌីតែប៉ុន្មានខ្ញុំសច្ចាខ្ញុំទៅចង់ចាំជាខ្ញុំទៅវិញនៅក្នុងក្បាលខាងតែមួយខ្ញុំនៅសំទៅនៅវិញជាមិនខែ Claim for the bottom to the top Game to the legacy so we not the job I say Take over the rap game but I don't need me a fucking rap name the flow and the flow and the bass Dig in your mouth when you talk in your chest King in the jungle មិនដែរដល់ដំប្រេះនិយាយមកបំភ្លឺដាក់បលាយដល់ដំប្រេះគិតឲ្យច្បាស់មុននិយាយនិយាយអបចោលលៀមរែកឲ្យវិជ័យគិតឲ្យនឹងគិតឲ្យនឹងគូឲ្យនឹងភ័យព្រោះព្រមនិយាយស្រីឲ្យងប់នឹងសម្ដី I got the flow the flow the bass Dig in your mouth when you talk in your chest King in the jungle មិនដែរដល់ដំប្រេះនិយាយមកបំភ្លឺដាក់បលាយដល់ដំប្រេះគិតឲ្យច្បាស់មុននិយាយនិយាយអបចោលលៀមរែកឲ្យវិជ័យគិតឲ្យនឹងគិតឲ្យនឹងគូឲ្យនឹងភ័យព្រោះព្រមនិយាយស្រីឲ្យងប់នឹងសម្ដី when the club up like Draw we fucking that bitch with mưa see cho xin Killer that bit like COVID I'm going to damn my shit like zombie uh, Give me that juice I'm clang công tử No time to lose no energy Get the crew clang trong show Mà bên trang mà bên nàng Với the clang oil